Al-Kafira diýýär. Jöhitlerden we hristianlardan bolan kapyrlary kapyr diýip bilmese diýýär. Ýöne men ýewreýe kapyr diýip biljek däl diýýär. Ýöne men hristianlary käfir diýibiljek däl diýýär. Şol adam näme bolýar? Murtet bolýar. Näme üçin? Eýem o Allaň sözüni inkär etýär. Allaň kapyr diýen adamlaryna kapyr diýenak. Ew mejusiyyen, ýa otparaz hem bolsa diýýär. Otparazlar hem kim? Mejuslar, kapyr. Ew müşriken, müşrik bolsun. Müşrikler kim? Alla ybadatda ikilik etýänler. Ew mulhiden, mulhid kim? Ateistler. Mulhit näme? Ateist. Aslan Alla ynanmaýan. Alla ýok diýýär. Dinem narkotik diýýär. Narkomanlar geroine güýmenýär-ä diýýär. Şoňňalyk bir gatlaklar näme? Din bilen güýmediler diýýär. Şoň üçin käbir näme? Ateistler, özem Lenin naň esasy diýen gürrüň näme? Din narkotika diýdiler. Düşündiňmi? Din bir näme? Bir gatlagyň neşesi diýdiler diýýär. Ýa-da dine neşe diýýärler. Näme? Şularyň Käfir. Ijma bilen käfir bolanlar. Dört mezhepde, Ebu Hanifaň mezhebinde-de, Şäfiiň mezhebinde-de, Imam Mäligiň mezhebinde-de, Imam Ahmediň mezhebinde-de. Yslamda alym diýilýänleň içinde, oglanlar, bek belleň, şu on sanap agzalýan zat bar-a, şuň birinde ihtilaf ýok, hemmesi ijma. Pikir etmäň, näme, ýöne näme üçin aýtmady, o belli zat bu zatlar. Ýöne biziň ýurtlarymyzda näme, ylym zat ýaýramansoň, alym zat bolmansoň, näme, bu bir Ijma ulama musulmanlaň içinde şek şübhe ýada ihtiläfe düşen ýok şu meselede düşündiňizmi? Kimde kim näme jöhütlere ýa hristianlara ýewreýe hristiana ýa mejus otparazlara ýa müşriklere Alla ybadat etişlerek näme güne aýa ýyldyza çokunyp ýörenler ýa daşa çöpe ölä pirlere öwliýalara çokunyp ýörenler ýa mulhid aslan din hudaý diýilýän zat Alla diýilýän zat biderek ýok diýýän zatlar Ew gaýru zalike min eslafil kufr, bulardan başga-da näme, käfir bolan taýpalaryň käfirligine şeklense, kommunist diýenilik, massonlar diýenilik, näme, şolara käfir diýibilmese ýa-da şeklense ýa-da şolaňam näme, mezhepleri, ýol-ýörelgeleri sahyh diýse, dogry diýse, fakat kefara. Näme, yslam ulamalarynyň ýany, ejmaen, dört mezhep, hemmesiniň ýanynda näme, käfir. Näme üçin? Sebäbi näme üçin? Zalika bi anna Allaha kad kaffarahum. Sesiň kapyr diýen ol sesiň Alla olara kapyr diýdi. Taýyp indi kim Allaň kapyr diýende kapyr diýmese kim bolýa? Wa huwa zaddun ha wa huwa zaddullahi wa rasul. Ol aýam näme? Allaň we Rasulynyň garşysyna gitmeklik bolýar. Wa huwa zaddun aýam garşy gitmeklik bolýar Alla we Rasulyna. Allaň we Rasulynyň garşysyna gitmeklik. Alla we Resulyň eden hökmüne şeklenmeklik ýa ýalňyş diýmeklik ýa oňa düzediş bermeklik, näme, dinden çykaran zat. Näme üçin? Ve zalike bi enne Allaha kad kefferahum. Näme üçin biz kafir diýmeli? Alla we Resuly kafir diýdi. Indi Alla we Resulyny kafir diýenlerine kafir diýmesizlik näme eken? Zaddullahi we Resul. Alla we Resulynyň garşyna çykmaklyk eken. Indi felem felem yukeffirhum. Indi kim kafir görmese şolary. Ew şekka fi küfrihim, ýa-da olaň kapyrlyklaryna şeklense. Ew sahhaha mezhebahum, ýa-da olaň näme mezheplerini, ýol-ýörelgelerini, käbir göterýän ynançlaryny, ygtykatlaryny, pikirlerini dogry diýip saýsa. Näme, eýýäm bunuň beý diýmekligi, bu hereketde näme etmekligi, fakad i'teraza alallah hine keffarahum, eýýäm ol näme, şübhesiz i'teraza, garşy çykdygy bolýar Allaň, Allaň garşysyna, Haçanda Alla olara näme kapyr diýende. Alla olara kapyr diýende, bul ýok, men käfir diýip biljekgäl diýmekliginiň näme manysy näme? Ol Allaň näme höküm edenine Allaň hökmüne näme garşy çykdygy bolýar. Indi şoň üçin näme bir meseläni has ýakyndan suratlandyrmaklyk üçin bir mysal bereli. Şu wagt Resulalla biziň öňümizde diýeli. Biz şu wagt näme Allaň we Resulynyň käfir diýende käfir diýmesizlik näme Küfür diýdik. Indi Resulallah on dört asyr bizden öň ölen adam. Şu wagt ba diýip al Resulallah öňünde. Saňa-da näme diýä? Şu kapyr diýä. Senem näme diýäň? Gönümez Resulallah öňünde. Men diýibiljek däl diýä. Kim bolýaň? Edil şoň ýaly. Düşündiňizmi? Şoň üçin Resulallah näme? Öldi. Ýöne dini näme? Wa hada dinuhu wa dinuhu näme baqin diýdi. Nä bu dini? Nä Resulallah dini baqy dur. Özi öldi, ýöne dini baqy. Düşündiňizmi? Şoň üçin näme? Höküm meselesi. Bir adam özüne musulman diýýär. Namaz okaýar, agzy bekleýär. Näme etdi? Ýasama kanunlary aýralyň. Demokratiýa, kommunizm zady aýralyňda näme etdi? Şerigatyň ýerine näme? Töwrady getirdi. Töwrat bilen höküm edip başlady. Näme şoň hökmi? Käfir! Töwradyň asly kim? Alladan inen kitap dämi? Taýp. Kime inen kitap? Musa alaýhyssalama. Özem bir döwür şo kitap bilen ýöremeklik din Şondan çykmaklygam nämedi? Küfürdi. Indi şu wagt bir musulman diýen adam özüne prezident getirip näme, ýo men Töwrat bilen ýörejek. Men Injil bilen ýörejek diýdi. Wo ýöredem, ýöretdem. Näme bolýar? Käfir. Taýýyp, asly Alla ýoňkalýan kitap bilen şu wagt biri gelip ýörände, käfir bolýan bolsa, asly indi näme, bütin näme, mukaddesatlaň, hemme dinlaň, Allaň we bar Rasullaň duşmany bolan kommunistler tarapyndan, ýa ateistler tarapyndan, ýa demokratlar tarapyndan, ýa kapitalistler tarapyndan düzülen höküm bilen şu wagt ýöräp we adamlaram şoň bilen näme ýöremeklige mejbur etýärler. Bir ýerde biri pyşyrdabam näme La ilaha illallah diýse, onam näme halkyň we hökümediň näme duşmany saýalar. Ol adamyň näme küfrüne näme şek-şübhe hiç bir musulman näme getirmeli däl. Näme diýenini Allah Tagala Beýine surasynyň altynjy aýatynda, Innellezine keferu min ehlil kitabi wal müşrikine fi nari jehenneme halidine fiha ulaike hum şerrul beriye. Hä, şübhesiz şular ýaly kapyr bolanlar diýýär. Hä, şübhesiz şeýle bir kapyr bolanlar diýýär ähli kitaplardan, ýewreýlerden, hristianlardan. Aýdyp otur, ähli kitap kim? Haýsy bizden öňki haýsy milleti asmanyň kitaby inen bolsa şu ähli kitap hasaplanylýar. Hakykatda bizem ähli kitap. Bizem kitabyň eýesi. Düşündiňizdämi? Ähli kitap diýse ýewreý hristian diýip düşünmeli dal. Bizem ähli kitap. Ýöne olar bizden öň kitabyň eýesi bolansoňlar ähli kitap diýlene indi kim göz öňüne gidilýär? Ýewreý bilen hristian gidilýär. Indi şu taýda näme diýdi? Innellezine keferu. Käferu, kapyr boldular diýdim diýmedi. Taýyp, kimler kapyr boldy diýdi. Men ählil kitap, ähli kitaplar diýdi. Ýewreýler, hristianlar kapyr boldy. Wal müşrikin, we müşrikler hem kapyr boldy. Müşrikler kim? Aýa çokunanlar, güne çokunanlar, ýele çokunanlar, çöpe çokunanlar, öle çokunanlar, şularyň hemmesi kapyr diýdi. Taýyp, kapyra näme diýip höküm etdi Allah Tagala? Umumy Alla tarapyn ýaradylan mahluklaryň içinde-de. Iň nejisi kim? Ýewreýler, hristianlar, mejuslardan bolan kapyrlar diýdi. Emma bu döwürde kim? Iň ýokarky gatlakda şolar görülýär. We umumy musulman, umumy adamlaryň düşünjesinde pes gatlak saýylýan kim? Musulmanlar. We Ählül-kitap humul ýehud wen-nasara. Taýyp, musulmanlaryň iň ýokarky gatlagyna nirden delil? Wellezine âmenû we amilussalihâti, we emma iman edenler we amal salyh edenler kim diýdi? Ulaike hum haýrul beriyye diýdi. Bütin mahlukatlaryň içinde iň ýokarky gatlakly bolmaly, baştutan bolmaly, görelde tutunmaly, bütin dünýä baş bolup, ylym berip, näme, dawat edip, görelde bolmalylar kim? Musulmanlar, oglanlar! Indi ýene Maide süresiniň näme? Şul aýatynda gelýär, on ýedi, ýetmiş iki, indi on ýedisini getir, on ýedinji aýatynda näme diýýär, Lekad keferellezine kalu innallaha huwel Mesihu ibnu Merýeme diýýär. Şübhesiz kapyr bolandyr, hä, Merýemiň ogly näme, Mesih, ýagny Merýemiň ogly Isa Alla diýenler diýýär. Allatagala lekad diýdi, täkitläp aýtdy, ýagny biz şübhe kabul etmedik. Şübhesiz, Merýemiň ogly Mesih, ýagny Merýemiň ogly Isa, Alla diýenler näme? Kapyrdyrlar. Emma näme? Şu wagtky hristianlar näme? Isa Merýemiň ogly diýýärmi diýenaklar? Diýýärler. Emma biziň halkymyz, Şu Merýemiň ogly Isa, Alla diýýänlere kapyr diýibilýärlermi? Diýenaklar. Biziň ýaşulularymyz näme? Olara kapyr diýip bolanok diýýär. Olara dini başga diýmeli. Biz-ä musulmanmyşyk, olam hristianmyşyk. Näme üçin? Olaň dinam asmandan gelipmiş. Şoň üçin biz olara dini başga diýmelimiş. Käfir diýmeli dälmiş diýýär. Ýok. Tä şu Allaň diýenini diýýänçäň sen musulman däl.